บุ๊กทูเจ็ดเซปตินหมายเลขสเกเจดิฉันนับอัชสก i č i u o หนึ่ง สอง สาม Vienas, du, trys. ดิฉันนับถึงสาม Aš skaičiuoju iki trijų. ดิฉันนับต่อไป Aš skaičiuoju toliau. สี่ ห้า หก Keturi, penki, шеши เจ็ด แปด เก้า septyni aštuoni devyni ดิฉันนับ aš skaičiuoju คุณนับ tu skaičiuoji เขานับ jis skaičiuoja. หนึ่งที่หนึ่ง vienas pirmas สองที่สอง du antras สามที่สาม trys trečias สี่ที่สี่ keturi ketvirtas ห้าที่ห้า penki penktas หกที่หก šeši šeštas เจ็ดที่เจ็ด septyni septintas แปด ที่แปด aštuoni aštuntas เก้าที่เก้า devyni devintas